možemo pomalo krenuti. U biti e, plan je da se prošetamo po terenu e, ako prepun te troske e, i raznih drugih otpada o kojima govorila i od vas čut koliko znate o tome i na kraju ćemo tamo se zadržati gdje je bila menza i bit će neke, namirnice koje su se konzumirale navodno. I ovaj. vremena u tefu. Pa nisu pokvarili. Imate i na Jadri trosku, ne treba ovdje tražiti, da li je više, ima ovaj, još više. Koliko vi mislite da će trajati? Zato zašto mi smo ljudi koji su u ovom prostorima, najviše smo se dva sata zadržavali. Onda će ovo biti... E, taman, e, taman, e, Pa nismo navekli tako dugo, znate. Zato smo mi zdravi, <laughs> inače smo stavili duže, jer bi bolio manganoze. Aha. Mm. Ovaj, jel možete onda vi po redu da se predstavite i da kaže svako koliko ste dugo radili i otprilike koje je vaše radno mjesto bilo, evo možemo od vas krenuti. Pa evo ja sam sve skupa radio 20 godina, ako ne računam 3 godine žegrtovanja isto u tefu. u Bija sam na održavanju 10 godina i 10 godina sam bio glavni poslovođa na presi. I onda je TEF zatvoren i ja sam ošao dalje, ostavio sam odnosno TEF napušta mene, a ja sam ušao dalje. Znači, 20 godina sam proveo ovdje, a inače iz djetinjstva jer sam na prilaz tvornici broj 2 kadite staje, tako da cijeli život sam uz tvornicu i vezan sam i ja kadite i posljednika radnik sa ovim prostorima. A rekli ste da vam je i tata radio u TEF-u, jel? Tata je cijeli, svoj ovaj rad vijek radija i penziju do, doživija u TEF-u. Ja sam se isto nadao da ću, ali ovaj, ali eto, nisam. Bilo i te, teta i bilo je ovako, bilo koji su tu radili, ali ovaj, tep je naglo. Prisićujem prikinuti, to je završilo tamo, zna se, 96. godine. Hoćete vi e, ovaj, znači predstavite se. Ja sam Nikola Rak, u TEF sam došao 61. godine na naukovanje. Pa Nakon završetka zanata sam ostao raditi u tefu praktično 35 godina sam radio dok se nije zatvorila. A kako sam došao, moj je djed počeo raditi 905. pa otac 55. ja sam došao 61. Dakle, tri generacije smo radili u tvornici i to je bila hraniteljica ne samo grada nego i šire. I nakon toga sam radio u radioni, a potom smo mi onda znali u zajedničke službe, dakle u kancelariju, ali je bila mogućnost u TEF-u i školovanja, tako da sam uspio završiti fakultet uz rad, kao i mnogi drugi zaposlenici koji su imali želju, volju, a i koji su imali radna mjesta. Dakle, mogućnost u tom smislu napredovanja rada je bila izvrsna. To su bile takve okolnosti, takvo vrijeme. Je. A onda, tako biva, nakon završetka, otišao sam onda u mirovinu i tako završio radni vijek. Samo tren, ovdje ćemo se malo zaustaviti. Pa su 900 je to otvoreno. To je otvoreno od godine, tako da je... Ovdje, je početak bio TEFA, tu je La France, francuska firma je napravila prvu tvornicu kalcida, a ona je vezana sa hidrocentralom na Krki jer je trebalo koristiti tu energiju koja je noću odlazla u more jednostavno da bi se non stop ta struja trošila. Tako su u Dalmaciji uz sve veće ovaj, hidrocentrale napravljene te tvornice tako je bio dugi rat, tako je ovaj, bile su neke manje prema Makarskoj, ali ovdje su početci tefa bili na ovom prostoru. To su ti, te peći prve koje su bile. Tu je krenija tef kao početak svoj. To je bila prva tvornica koja se poslije normalno širila sa vremenom. Jel ovo isto, mislim, izgrađeno za potrebe TFA? Koja ovaj, pa U početku ona nije bila tih e, dimenzija, bila je manja, ali poslije se s vremenom ona dogradila, napravio se veći, veći privez za brodove, stavila se, napravila se dizalica, stavljali su boksovi ovi betonski u koje e, se sprema mangan koji se krca u brodove odvozi, a ujedno je i to je poslije napravljeno u početku, prije TEF koristio luku Šiben. Znači kroz grad su kamioni vozili materijal koji je dolazio u, našu u TEF kroz, mhm. iz luke, kroz grad, jer onda nije bilo druge ceste nego staro, kroz grad se išlo kraj doma zdravlja i u TEF. I onda smo napravili ovu luku i onda smo počeli koristiti a kad je otprilike napravljena? Pa ne znam, možda nikca, niko da niko. Kad bi moglo ovo biti ti se ono više bija... 70-ih. Aha, tako kasnije. To je bila mala luka, ali poslije su oni krenuli jer ovo je sve napravljeno naknadno ti boksevi tu, onda je se moglo jednostavno... A jesu li ovdje bili kakvi objekti još ili... Nije, ovdje e, nije bilo ništa iza, iznad ovih stari prvi prvih pećiju koje su je počela, počele su se montirati, gore su peći bile prve za proizvodnju mangana. to su prve male peći, jedna je bila izložena, sad ne znam, bacili su je vjerojatno možda gori kad budemo možda još gori. E, nema, samo stoji postament, e, ali to, će, to smo to je bila, To je bila ta prva peć iz koje je krenulo se i onda se poslije toga i onda se ovaj, u to doba se pokazalo ono što govorimo o manganizmu. Dosta ljudi bilo bolesno po pitanju manganizma jer se radilo nad tim pećima. One su bile male, ljudi su radili nad samim pećima i udisali taj, taj mangan, ali izgradnjom novih pećiju poslije kad se prišlo, to se iskorijenilo jednostavno. Nije više se to pojavljivala ta bolest. Nije bila puno, ali je bilo slučajeva da se manganizam pojavljiva. Sad moramo ovati barbuantu da se predstavi. ne, ne, ne, ne, možeš snimiti, ne možeš to ti reći. E, prava istina je da bi se oni napili. I onda bi zaspali u tom dimu i zato je dolazilo do toga. A od svih tih ljudi što ih ja poznam, znam samo jednog, on je malo tepa i gega se. A za ove druge, ovi drugi što su obolili, više manje izgleda svi normalno. Znači, eto, to je varka. Dok ne progovori. a inače, ja sam Ante Baranić. Ovdje sam uglavnom bio zaposlen 40 godina. A što sam radio, bili taj ne znam ja više. Od pogorskog knjigovođe do tehnologa za održavanje, do, kako se to kaže, normera. Dakle, svašta sam. I čak sam bio lokalni snimatelj za naše lokalne novine. To je sasvim dovoljno. A ovaj dio tvornice puno slabije poznano, od onoga kroz ono tamo smo dio bježali u grad. Ovdje sve već tu nisam još radila. A gdje ste bježali? U gradu, ću Bože moj. Na, na koju? Na, na onu stranu, zato ova vam je strana malo nepoznatija. Imali su rupu. Rekli ćete nam pokazati točno misto. Nema toga više. <laughs> A to su ono sve vicevi, to su šale. Koji kažu, jedan put je mena anegdota stvari što je, ja, istina, ja sam odlazio, ali ja sam bio tip koji nije mogao 8 sati sjeti i u zid Kad je bilo posla da sam radio, kad nije bilo malo bi napravio na malu ekskurziju do grada, da vidim da li je tamo sve u redu, da li što treba. I tako postoji jedna anegdota da je jedan naš ovdje susjed, pokojni Miro Strlaja, inače autoinstruktor, izmislio ovakvu što kaže, jednog jutra će se Ante Baranić sam sobom sudariti kako? Kaže, on istom brzinom ulazi, izlazi iz poduzeća. Pa će se na porti su, i Mislim, to je jedna od ovih. A ima druga priča, kako sam ja onda bio amater glumac u Šibenskom kazalištu i takozvano, kako se zove, Centar za scensku kulturu. E, često smo zvali iz kazališta. Tako jedno jutro me Pavle Roca, moj dobar prijatelj i kolega, onda na tom polju. Zove Tef, kaže, alo, dobar dan, dobar mogu Anto Baranića, ma ti si lud, i prikine se telefon. Pono, Pavle pono zove, alo, dobro jutro, dobro jutro. Jel to te čekaj, tebe izvolite. Kaže, ovaj, mogu dobiti Antu Bananića? Ma reći, oče, ti si lud. I kaže, opet mi poklopi. To sad priča meni Pavle. Treći put, kaže, mi se mogu izvršiti ponovo. Halo, kaže, dobro, kaže, to te je. Pa zašto nam da Antu Bananića? Ma čovječe, ti si stvarno lud. Ma on ti je već uri u gradu, čovječe. Sad devet tipu, šta hoćeš? <laughs> Ali to su samo anegdote, to da se malo razumijemo. Mislim, činjenica je šta Ante kaže da su pili, pilo je ovaj... Mi smo u Tefu davali radnicima mliko, međutim, onaj... Pa to su oni, to nosili većinom kući. Šta je bilo? Bile su ovaj pare isparavanja koja su sušla grlo i jednostavno je bila pojačan potreba za pićem, konzumacijom, a pošto voda im nije sidla, mliko nisu voli, onda bi popli vina, malo onda je ta priča da su bili većinom, međutim, ovaj, to je normalno bilo u to vrijeme, svakdje da se malo ali to se jednostavno zabranilo vino jer se u onim toničkim novinama spominje. Da su zbog smole u vas, u elektrodama. Tamo zbog smole su najviše je. A ja se sjećam kao mulac mali. Kad me čača sija u autu i kaže da se vozi smola, ne možeš kaže s nama nikako ići. Znam da su žarili kožu, da su palili, pa ali panceta se, ja ne znam su oni primali pancetu, ali panceta se delila na batiđelima. I ja znam sve vremena, on tek sam došao, ja sam strašno se interesirao zašto oni primaju pancetu. Sad ovako mi je neko ovaj upućeni mi je ovako rekao da se ta panceta u stvari morala držati kao bokseri što imaju zaštitu zubi. Zbog desni, zbog zubi. Međutim, pancetu ima tu usma i drža što uri koji je bio lud. Tako se panceta pojila. I dobro znam da ovaj, baš s tom pancetom je i dosta duhovitih ovaj, anegdota ima. E, da je nekad bila oni hamburger, peč, e, nekad je bila obični salam i tako. I je vrijeme su zabrane, samo ko je tamo radio. A sjećam se toga, tako sam čuo, da to nisam doživio, da jedan naš, jedan jako politički jaki djelatnik u TEF-u, da je obično, kad god treba na nešto javlja se to, to, to, to, to, ali kad je došla naredba da se objavi ljudima u menzi je to bilo, da više pancete nema, nego samo za neko radi i još se nešto ukinulo. Onda je došao kod inženjera Mihela pa ga zamolio, kaže, druže inženjera, čujte, meni je malo neugodno kad god nešto treba, evo ja uvijek, ja uvijek, ja uvijek, ja puno se eksponiram. Bili vi bili ljubezni, pa danas ima javili u menzi da više panceta nema. E sad da li je bila panceta ili nešto drugo, sad nemojte me drugat zariš. Kažu, zašto ne bi kažu, mogu. I ono, pri kraju marende, ono malo pljeska, rukama malo pozor, pozor, pozor. Evo kaže, rekao mi ovaj drug ovdje da vam reče da sutra panceta nema. <laughs> Dobro, činjenica je, da smo imali menzu, dosta dobru menzu i da je radila u tri smene, da su ljudi u prvoj, drugoj, trećoj smeni imali topli obrok koji je bio dosta kvalitetan, tako da se vodilo što se tiče toga ovaj, o radnicima. to se dobivalo, E, a imali smo i piće na pećima, doli su se neka e, soda, voda, ne znam šta je. Ublažena je, ali ovaj, pa on, to je bila ka, ka, ka mirinda, um, ona kako se zove, ona, ona žuta, ovaj, sok, ka pipi, ona nako, slično. To je bilo lipo slatko i to su ljudi bačvama nosili kući u kantama i onda se neka komisija našla i doktorca dosjetili se da stavu soli unutra. I onda više nije to nosija niko ni pija i zvali smo je parašiša jer više nije bila ni za A to nakon što su... Nakon što stavili sol u nju jer, su rekli e, da je to parašiša, mi smo prozvali parašiša, oni su rekli da puno se znoju ljudi, da im fali soli pa su zato stavili stvari. Stavili su da ovi ne nosi, da ovi ne nosu kući jer je ono bilo izba, ja sam isto nosio kući koliko puta. Budući da su živjeli sa sela okolo gdje se naviklo konzumirati vino, onda jedan naš radnik donio jednu litrenku vina za kad marenda da može popiti. Onda mu je portir rekao ne možete uniti vino unutra. Kaže ne mogu, ne mogu. Kaže sačekaj samo čas. I on je nagnio i to popio. Kaže mogu li sad ući? Kaže može sad. Samo Dakle, možemo krenuti pomalo. Nalazi se ljudi kako je bilo, mogli. Jeli. A možete li vam vi reći malo o novinama, ako sam dobro shvatila, vi ste bili dosta angažirani A, oko pa 74. godine kad je donesen ustav, e, amandmani na ustav Jugoslavije, onda je e, u republikama na neki način otpočeo jedan društveni život. Jedna slobodnija komunikacija, razgovor i tako dalje, a počeli su neki, kako bi rekao, neki standardi u firmama, došlo je sve više ljudi i obrazovanijih i tako dalje, tako je i 73. četvrte pokrenut list STEF sa namjerom naravno da informira i radnike o zbivanjima, o radu, o proizvodnji i drugim društvenim stvarima, ali i druge. Jer TEF je tada bio dostavljan po cijeloj bivšoj državi. Tako se krenulo, imali smo jasno profesionalnog urednika, to su sve uglavnom bili profesori, obično hrvatskoga, a u redakciji je radilo nekoliko aktivista koji su imali želje i volje, a bilo je puno suradnika koji su pisali iz svojih domena, i svog rada i tako da. Tako da je list jedno vrijeme svaki mjesec izlazio. I u pogotovo u nekim blagdanima za maj, za novu godinu, za neke praznike. I to je sve tako trajalo sve do praktično završetka rada tvornice. Tako da ima negdje oko 127 brojeva lista TEF koji su izašli, a ta redakcija je i tiskala i razne brošure kad su radili razni planovi proizvodnje, izvješća i ovo tako, da je list e, dosta uspješno radio, jeli, objavljivao. Bilo je namjere da se taj list spoji sa šibenskim listom koji je izlazio u Šibeniku, tako da, međutim nije to prihvaćeno, tako da je on ostao izlaziti do praktično svoje <laughs> smrti, tako kažem, tvornice. Kad su nju likvidirali, onda je list praktično prestao izlaziti. A pa koliko su čitali radnici te novine? Čitalo se to, mi bi kad bi izišlo iz tiska friško, iz naše tiskare, to bi čekalo na porti eh, ne stotine, nego tisuću smo onda tiskali i onda bi radnici pri ulasku ili pri izlasku smjene uzimali list i to se, dosta se čitalo jer je vodilo se račune, da tako kažem, da to su aktualne teme. Mhm. A pa onda je bilo tu dosta i fotografija, evo naša Ante ovdje koji je najvećim dijelom i tu radio fotografije. To je bio jedan pregled života, rada, kažem, i društvenog i svakog drugog. Tako da se tu može doista naći puno podataka i zapravo to je jedan presjek jednog života, jednog kolektiva koji je stvarno bio pravi kolektiv. Pravi u smislu što je danas nezamislivo. Društveni život, dakle, omogućio je, pored rada, proizvodnje koja je bila u tvornici, i taj društveni život je dostajao od sportskih terena, od društvenih igara, od organizacija koje su bile ne samo političke, nego i društvene i sportske i tako dalje, tako da je te poznat kao stara firma, ali stvorio se takvi odnosi da je tu bilo i pet sportskih klubova i kulturno-umjetničko društvo Ljubica, a onda društvene organizacije od mladih, od žena, od sindikata i tako da je sve to funkcioniralo i uklapalo se, nije smetalo ni proizvodnji ni radu, za sviju je bilo mjesta i sredstava.